บุ๊กทูเจ็ดสิบฮัฟตอดชอบ อยากชีซีขอสตัน คุณอยากสูบบุหรี่ไหม มีขอฮิตซีการ์เบคชีด คุณอยากเต้นรำไหม มีขอฮีดไปรักซีดคุณอยากไปเดินเล่นไหมมีขอฮีดพิออเดราวีคอนิดผมอยากจะสูบบุหรี่ มันมีขอห้ามซีการ์เบคชัมคุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหมเยกนักซีการ์มีขอฮีเขาอยากได้ไฟแช็ก او آتش می خواهد. پمیک من می خواهم چیزی بنوشم. پومیک تان من می خواهم چیزی بخورم. پمیاکپک من می خواهم کمی استراحت کنم. ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย من می خواهم از شما سوال کنم. ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย من می خواهم از شما تقاضای چیزی کنم. ผมอยากจะเลี้ยงคุณ من می خواهم شما را به چیزی دعوت کنم. คุณจะรับอะไรดีครับ شما چه می خواهید؟ คุณจะรับกาแฟไหมครับเยกกาแฟมีขอฮีด หรือว่าคุณจะรับชาดีครับยาอินเคทาร์จิฮันเยกชอยมีขอฮีด เราอยากจะขับรถกลับบ้านมามีขอฮีมบอมาชิน เบคานเบรวิมคุณต้องการรถแท็กซี่ไหมชมาแท็กซี่มีขอฮีด